วันตารายโยตุกิทิคายุโปภาวาพิวันตนาสิเลสานิจังวุฒาปจายโนจันตา ายุวันโนสุขังอาลากะตุเอปสันนานังอากังธรรมังวิจารตังอาเกบุเทปสันนานังดาคินเยอนุตเรอาเจธรรมเมปัสันานางวิรังกุปัสเมสุเกง อาเกตังเกปตันนานังปุญญาเกเตอนุตเรงอากาสมิงลานางดาดาตังอากังปุญญงอวัตติอากังอายุเจวันโนจายาโสกิติสุขังบาลัง อากาสดาตเมทาวีอากาธรรมะธรรมานิโต ุตโตมนุตโตวาหากัปโตปโมรติสิภวะตุสัพพมังกะลังราคันตุสัพเดวตาสามาบุทานุภาเวนาสนาโสทิขวันกุเต ภาวะตุสัพพมังกะลังราคันตุสัพเดวตา ตาปาธรรมานุภาเวนัสดาโสตีปวันกุเตอาวัตุสาปมังกาลังรักันตุสาปเดวตังตาปาสังขานุภาเวนัสดาโสตีภาวันตุเต